Мабыць, углыбіўшыся ва ўспаміны, Яраш змоўк. Кірыла падняўся, сабраў галавешкі, кінуў іх у жар. Зноў затрашчаў вясёлы агеньчык, асвяціў схіленую доктараву постаць. Шыковічу закарцела здагадацца. Чаму раптам Антону сярод ночы, захацелася так падрабязна расказаць пра сваё падпольлю. Звычайна, калі яго прасілі, ён расказваў неахвотна і скупа. Нават пасля таго, калі ён Шковіч зацікавіўся пад полем, пачаў збіраць матэрыял, сябра яго ні разу яшчэ не расшчодрыўся на такі вось расказ. Так зрэдку кідаў некалькі масков эпізодаў дэталей, і то часцей дзецям віцю іры славіку з педагагічнай мэтай Вось так ішло змаганне за жыццё якое вы маеце Шковіч як губка впітваў гэтыя эпізоды дэталі ён знарок не патрабаваў спецыяльнага расказу каб не збіцца на біяграфію толькі аднаго чалавека чэрпаў матэрыял для з іншых крыніц, а яраша як бы трымаў у рэзерве. Ён пачаў збіраць матэрыял для повесці, але хутка пераканаўся, што пра падполле іх горада трэба сказаць нейкае новае слово у нарысавым жанры. Таму в апошні час больш цікавіўся дакументамі. Яму крыху не падабалася, што ярыш выбраў для расказу такі час і месца, калі нічога нельга занатаваць. А на сваю памяць у 45 год ён не вельмі ўжо спадзяваўся. Але пры ўсёй сваёй сяброўскай блізкасці, Ён не адважваўся што-небудзь сказаць, няхай жартам з гэтай прычыны, адчуваючы, што Антона па-сапраўднаму нешта ўсхвалявала. Каб перапыніць паўзу Шковіч сказаў: « Зямля дыша цеплынёй. Лажыся, не шкадуй касцюма. Яраш абышоў вогнішча і лёг з другога боку разам з дымам костра патхнула добрай папяросай. Яму таксама захацелася запаліць. Ён кінуў паліць год шесть таму. Толькі пасля цяжкіх аперацый яго цягнула запаліць, а так не, А тут раптам можно засмактала ў грудях перасохла ў роце але ён напружыў волю і не попрасіў у шыковіча папяросы каўну горкую сліну дні праз тры цётка люба паведаміла мне што павел арыштаваны каб ты ведаў што што я перажыў, які болі страх і разгубленасць не было Павла. Каго спытаць парады, што рабіць? Естапа лёгка можа дакапацца, што мы трымалі сувязь, уцякаць, Але ўцячы гэта, напэўна, выдаць сябе. І тады ўжо не будзе ніякай магчымасці выканаць заданне гаркама і Паўлаву просьбу где тарасик что з ім тетка люба паведаміла мне про арышт на рынку калі я купляў яе перажкі глушаны спалоханы мне не сорамно прызнацца дрогнула сэрца что там таится я не паспеў спытаць пра катю тарасіка Да і нельга было гутарыць доўга, якая можа быць гаворка паміж гандляркай і пакупніком навокал шпікі. Пасля дзяжурства я пайшоў да цёткі любы на кватэру. Яна спалохалася ў суседнім доме засада, арыштаваны стары рабочы друкарні яго жонка. Люба праслязілася, Гэтая жанчына камень, як мы называлі яе, скардзіцца. Я два гады з суседкай не размаўляла. Яна маіх курэй атруціла жылі як ворагі і не ведалі, што адну справу робім Божа мой, можа на смерть людзей павезлі. Што яны падумаюць пра мяне? І цяпер Ой цяжкая моя доля, Жандара фрыца і бобіка, што сядзяць там. Я з самагонкай пачаставала перашкамі, каб другімі вачами глядзелі на мой дом але як затое зірнула на мяне суседка з таго боку Чого добрага падумаюць людзі што гэта я выдала рамана тихохановича скажу тве страшная рэч у такіх абставінах падазронасць мне і цяпер сорамна што я у подумаў у той міха можа праўда гэтая гандлярка правакатарка тётка люба нібы пачула мой душевны шэпт по адразу высушыла вочы выставила на стол пляшку я спытаў пра павлаву сям'ю катю арыштавалі разам з братам куды дзяваўся хлопчык невядома у кватэры не наш чалавек быў няма там усё разрабавана заўтра заўтра суседзяў абыдзем няўжо і дзіця забралі і рады жанчына сказала гэтыя словы так што знікла моя падазронасць не такая жанчына ніколі не здрадзіць ні мужу ні дому ні справе не то тым больш айчыне. Магчыма, з-за пошукаў дзіцяці і новых сувязей я не спяшаўся з выкананнем задання. Во ведаў, пасля такой акцыі, калі застануся жывым, мне прыйдзецца пакінуць горад. Як жа я знайду паўлавага сына? Безумоўна, былі і другія прычыны, не было з кім параіцца, не трапляў зручны выпадак, а пасля лучынскі некуды паехаў. Казалі ў варшаву: Вопыт пераймаць ці што? Знік і лодке. Хіндаль сказаў, што ў механіка захварэла маці. І ён паехаў на пабыўку ў нямметчыну. Але дні праз два адзін з пажарнікаў убачыў лодке каля казармы з зондар каманды, што размяшчалася ў бярозках, дзе цяпер туберкулёзная больница. Ясна. Агент выконваў іншае заданне ў горадзе ішлі арышты. Мне ніяк не ўдавалася звязацца з кім-небудзь з кіраўнікоў падполля з сябрамі гаркама. Настрой у мяне быў цяжкі, жахлівы. Я зразумеў, што пры ўсёй незвычайнасці заданняў, якія мне давялося выконваць, Падпольшчык я малавопытны і слаба загартаваны. Маладому самаўпэўненаму мне адзін час давалася, што я ўсё магу, што я лет не галоўная фігура ў падпольлі. Цяпер жа зразумеў, Всё, што я зрабіў гэта заслуга тых, хто нябачна, асцярожна і мудра кіраваў дзейнасцю такіх, як я. І тое, што я на волі, таксама іх заслуга, хоць самі яны магчыма, у кіпцюрах гестапа. За тыя дні я стаў другім чалавекам, за тыя два тыдні, зня арышту павла прайшло роўна два тыдні калі чакаеш нечая незвычайнага жывеш у напружанасці запамінаецца кожны дзень гэта адбылося 18 верасня я змяніўся значного дзяжурства на каланчы ночы раніца былі ясныя і холодныя по-асенняму помню я моцна акалеў у ніколі не быў прыхільнікам выпіўкі, але ў тую раніцу мне хацелася хутчэй сагрэць душу і цела. Ведаючы, што ласкавая гаспадыня з-пад зямлі дабудзе для мяне чарку, а цёплае пасцеля само сабой чакае, я спяшаўся дадому. Але пры выхадзе з пажарнай мяне затрымалі гестапаўцы. Не, не раштавалі а ветліва попрасілі вернуться назад. Яны умелі быць ветлівымі ў такія моманты, гэтыя звяры. У людзей, якія ішлі на работы, яны правяралі дакументы, але дазвалялі прайсці. Чаму не выпускалі нас? Мы насені на хіндаля. Ён як заўсёды з'явіўся на службу раней за ўсіх, няхай пойдзе высветліць. Стары немец вярнуўся спалоханы, усхваляваны і на наше запытанне адказаў крыкам і лаянкай той, хто хоча ўсё ведаць, нядоўга жыве ў наш час. Невядома, ад чаго ён нас перасцерагаў. Чаму не сказаў праўду? Естапа не рабіла сакрэту. Наадварот, як мы зразумелі пасля, Яны хацелі, каб сабралася больш людзей. Відаць, не спадзяваліся на добраахвотны збор. Ты помніш, да вайны пажарная была на плошчы. Не толькі з каланчы, але і з вокнаў другога паверха, дзе змяшчалася дзяжурка, плошча была як на далоні. І мы убачылі, Я першы убачу, прыйшлі грузавікі, доўгія клесавозы, і салдаты сапёры пачалі згружаць. Я не адразу зразумеў, што гэта, нехта іншы з пажарнікаў глянуў у акно і ахнуў: шыбеніцы. Але гэта былі шыбеніцы. З нямецкай акуратнасцю зробленыя недзе ў майстэрні, трывалыя, нават пафарбаваныя ў нейкі брудна-шэры колер, масавая вытворчасць. Салдаты хутка умело ламалі брук і закапвалі іх у зямлю у адзін рад ад увахода ў парк да царквы на адной адлегласці. Рабілі яны хутка і спрытна, можна было падумаць, што гэта іх штодзённая работа, Я зразумеў. Здагадка гэтая апаліла мозг. Павесяць падпольшчыкаў, маіх таварышаў, кіраўнікоў, Мачыма, Паўла, Што я мог зрабіць, каб ратаваць іх? Яраж змоўка стывала вогнішча шыкові часта і шумна дыхаў праз тоўстыя камлі дубоў пачаў прасвечвацца белы луг сонна адгукаліся першыя птушки дзесьці далёка-далёка за ракой спявалі пеўні Я не умею і не люблю расказваць пра гэта У мяне няма слоў. Яны здаюцца мне абразлівымі звычайныя словы. Я не маю права расказваць спакойна, але бач расказваю. Прыйшлі гады. Я добра ведаю фізіялогію вучэння Паулава. Але калі адзін хворы неяк пачаў даказваць мне, што мозг можа згарэць ад думак, Я поверыў яму, бо помню, як стаяў тыя две гадзіны, учапіўшыся руками ў падаконнік. Каб прысутнічаў лодке, я безумоўна выдаў бы сябе. Як толькі не згарэў мой мозг, тысячи планаў выратавання асуджаных яны мяняліся з маланкавай хуткасцю першыя здаваліся рэальнымі я паміравалі выратоўваў таварышаў але па меры таго як разгортваліся падзеі на плошчы я бачыў пераконваўся памру і нічога не зраблю о яны умелі у застрахаваць сябе ад любых нечаканасцей у часе пакарання наших людзей. Машына іх дзейнічала безадказна. Шыбенец поставілі 14. Калісапёры скончылі сваю працу, у кузаў машыны забраўся тоўсты фашыст у форме жандармерыі. Грузавік ціха і плаўна падыходзіў да шыбеніцы, вельмі дакладна спыняўся, і кат замацоўваў вяроўку. Петлі былі загадзя завязаны з двух бакоў, Ён хутка накідваў малую пятлю на перакладзіну і, каб заціснуць і праверыць трываласць, хапаўся за вялікую пятлю руками павісаў над кузовам. Все рухи ката былі разлічаныя дакладныя ніводнага лішняга, як на конвейернай лініі. І гэта было жудасна. Кадры мяняліся, Грузавікі з сапёрамі адышлі, На нейкі момант плошча апусцела, потым з вуліцы, якая называлася пра іх паркавай, выехаў узвод матацыклістаў. Яны разгарнуліся за шыбеніцамі і накіравалі кулямёты на парк на царкву і на савецкую вуліцу. Праз хвіліну па гандлёвай прайшлі два бронетранспарцёры. Яны сталі, у супрацьлеглых баках плошчы і іх буйнакаліберныя кулямёты пагражалі руінам цэнтра горада і нашай пажарнай. Кулямётчык глядзеў на мяне я бачыў яго вочы маладыя насцярожаныя пільныя прагрукатала па бруку зондар каманда карнікі ўтварылі першы ланцуг вакол шыбенец воддаль таксама ланцугом стаяла паліцыя ўнутранага парадку бобікі яны ж выконвалі другую ганебную місію зганялі народ Праўда першыя з'явіліся добраахвотнікі тыя хто хацеў выслужыцца перад акупантамі Яны прыходзілі па адным, па два, не смела глядаючыся, не давяраючы адзін аднаму, ціснуліся бліжэй да паліцыі, але стаялі асобнымі кучкамі. Потым паліцаі прыгналі рабочых станка будаўнічага завода і друкарні. Рабочыя адразу зліліся в одну групу, стаялі яны каля самай пажарнай сцяны, набліждзіўшыся да бронетранспартёра. Паліцыя ціснула рабочых, а бронетранспартёр адсунуўся заднім ходам бліжэй да шыбенец, і кулямёт, які глядзеў на мяне, быў скіраваны на рабочых. Жанчынам, якіх паліцаю прыгналі з другога боку, не дазволілі зліцца з рабочымі. Іх паставілі асобна, сабралі чалавек 500 Здаецца, дурны подлы гвоздзік крыкнуў дзяжурцы. Хлопцы, лезем на каланчу, камуністаў будуць вешаць. Але на каланчу адтуль відней. Э, падумаў я, не ведаючы, які чарговы план з'явіцца там у вышыні. Все мае планы рушыліся. Што можна зрабіць аднаму супраць матацыклістаў, бронетранспартёраў, сотні гестапаўцаў, Але я ўсё яшчэ спадзяваўся, што з'явіцца нейкі асаблівы план, каб там на каланчы стаяў кулямёт, як на вышцы каля паліцэйскай управы. А ў мяне не было нават пісталета. Каля лесвіцы мяне затрымаў хіндаль на каланчы гестапа сказаў ён і, узяўшы за локаць, павёў свой кабінет. Мы сталі ў двух, беларусы немец каля адчыненага акна і моўчкі глядзелі на плошчу на злавесныя шыбеніцы на якіх ветер гойдаў вяроўкі на гестапаўцаў і на натоўп что адчуваў хіндель у той час івогуле что за чалавек ён быў прыехала высокое начальство и фельдкамендант Шмидт, начальнік СД штурмбанфюрер Бругер, офіцеры Гестапа і СС. Следам за імі лакеі, бургамест Тішчынка, начальнік паліцыі Лучынскі і іншыя здраднікі. Я шмат каго з іх добра ведаў. У мае падпольныя абавязкі ўваходзіла вывучэнне ворагаў. І вось недзе ўнізе на савецкай непрыемна зараўла сірена. Два вялікія чорныя фургоны за імі грузавік з эсэсаўцамі хутка выехалі на плошчу і крутта павярнуўшыся, спыніліся каля першай шыбеніцы. Естапаўцы саскочылі з машыны, адчынілі дзверы фургонаў, падвое залезлі ў сяродак і пачалі выкідаць асуджаных. Так выштурхоўвалі спакутаваных людзей, што колькі чалавек не ўтрымаліся на нагах і ўпалі на брук. Хіндель прашаптаў па-нямецку нельга біць асуджаных сволачый здалёк яны былі падобны адзін на аднаго нашы таварышы асабліва мужчыны з чорнымі адкатаванняў тварамі ускудлачанымі валасамі у падраных сарочках са звязанымі за спіной рукамі босыя але ўсё адно я адразу пазнаў паула Ён выскочыў з фургона не першы, але адразу прайшоў наперад і стаў побач чалавекам з белой головой. Гэтага чалавека я таксама пазнаў, разы два сустракаў у Паўла. З тых, каго я ведаў, ён быў бадай, што самы старэйшы выглядаў за паўсотню год. Але знаёмячыся назваў сябе як юнак сур'ёзна без усмешкі Саша. Так да яго звяртаўся і павел. У часе сустрэч чалавек гэты больш маўчаў і слухаў, што казалі другія. Але па тым, як ён слухаў, я адразу зразумеў, што гэта адзін з кіраўнікоў падпольля. Калі пасля я запытаў у Паўла, хто такі Саша, той адказаў з хітрай усмешкай: « Саша, пакуль што, просто Саша. Тады нават крыху пакрыўдзіла, што мне падпольшчыку, які выканаў ужо не адно баявое заданне, не давяраюць. Але канспірацыя ёсць канспірацыя, гэта я разумеў. І ўсё-кі цяпер мне шкада, што я так мала ведаў Александра Яковлевича Дубецкага, другога сакратара гаркама. Ды да і других таксама. Тады там у пажарнай помню балюча было, што я не ведаю нават прозвішчаў сваіх таварышаў. Не, я ўсё яшчэ ліхаманкава думаў, як памагчы ім перашкодзіць пакаранню, няхай бы лепшы яны і я. Яны асуджаныя закінулі адкуль у барацьбе, чым на шыбеніцах. Але што? Я, мог зрабіць. Адзін маю рух і мяне знішчылі б. Вязню было больш, чым 14. Я палічыў 23 чалавекі, шэс жанчын. Але жанчын было шесть, яны трымаліся разам у цэнтры групы. Фургоны адышлі, На іх месца стаў грузавік з адкінутымі бартамі, з прымацаванымі ззаду ўсходцамі па ўсходцах гэтых укузаў падняліся два чалавекі. Тоўсты гестапавец кат, які вешаў вяроўкі, малады фашыст у форме армейскага афіцера, юрыст. Ён пачаў чытаць прыгавор крыклівым голасам. Але дрэнна ён вывучыў расейскую мову, каверкаў словы, і толькі асобныя з іх я разбіраў звычайнае фашысцкае абвінавачванне ў бандытызме забастоўках дыверсіях і раптам усё гэтае з нямецкай дакладнасцю адрэпетаванае прадстаўленне было паламана звонкі ясны жаночы голас заглушыў словы прыгавору песняй якой песняй той якую я спяваў да год дагэтуль толькі аднойчы шэптам на кватэры ў паўла і слоў яшчэ ўсіх не ведавалі музыка яе жыла ў маім мозгу у сэрцы жыла пусть ярасць барлагароднаё вскипает как волна идет война народная священная война Шковіч адчуў нешта накшталт прыступу астмы. Шумам выдыхнуў паветра. Яраш на момант змоўк, падняўся з зямлі і стоячы паўтарыў словы песні: Ціха, ціха. Идет война народная, священная война и песню подхапілі ўсе асуджаныя матыл яе без слоў перакінуўся ў натоў прабочых начальнік сд закрычаў адарваўся ад світы подбег да асуджаных пагражаючы пісталетам гестапаўцы прыкладамі аўтаматаў глушылі песню бронетранспартёр пасунуўся на рабочых ледь не задавіўшы паліцаю даў чаргу кулямёт кулі просвісталі каля наша акна хіндаль баязліва адсунуўся за сцяну я глядзеў я глядзеў у знік з кузова прокурор застаўся один кат і вось гестапаўцы за руки поднялі туды першага асуджанага яны спяшаліся яны білі его білі паула это быў ён павел не ішоў пакорліва Ён так і рвануўся, што два дужыя гестапуцы зваліліся з кузава на зямлю, Павел закрычаў на топ закрычаў у натоўп: Таварышы, браты нашай сёстры, адпомсціце за нас.